Я не відступлю її, ото права рука наша. Аби ви з нізших хлопів і на козаків не вдарили. Перше, повторюю, ми за свої шкоди і кривди воювали. Тепер будемо воювати за нашу православну віру. Буду мати 200-300 тисяч своїх гордувся притім, ногайців Тугайбея. На Саврані мій брат, моя душа, єдиний сокіл на світі. Готов усе вчинити зараз, що я схочу вічна наша козацька приязнь, і світ її не розірве. Стану по Львів, по холм і Галич, скажу шляхті. Сидіть там і мовчіть, панове, а як будуть ще й там брикати, знайду їх і там. Не я починаю нову війну. Ви починаєте. Повертайтесь до короля і до сенату. Відпишу королеві про те, що діється, хай знає що криваві жалі наші. До того ж нас приводять, що намірилися ми шукати чужих панів і кривавою війною вибиватися з неволі. Від'їздили комісари вже не і без проводів пишних, а під луки і глузи козацькі. І то ж не гаразд, що бити їх самими словами, а не чимось тяжчим, поки й вибралися з Переяслава. Оточував їх повсюди люд, жбурляв у слід слова тяжкі і немилосердні. Як приїхали, так і поїхали. Не втнули пани шилом борщу. Хоч скільки їх понабігало. Воно не чудно, що кінь здох, а хто б сам дав знати. Кажуть, гетьманові нашому хотіли шию нахилити. Чи бо влізло в чужу солому та ще шелестить? А я пішов до це Федора сповідатися в гріхах своїх. Ще їх він відпустив мені, прочитавши улюблену мою молитву ще від найпершого нашого руського митрополита Іларіона, наставленого колись у Києві самим Ярославом Мудрим. Не воздеваем рук наших к Богу чуждому, не последуем какому-либо пророку, не держимся учения еретического. не напускай на нас скорби, глада, внезапной смерти, огня, потопления. Немного накажи, немного помилуй, не сильно порази, но милостиво исцели. Ненадолго оскорби, но вскоре утешь. Врагов прогони, мир утверди, народы укроти, голод вознагради изобилием, государей наши сделай грозными народом, города распространи, достояние твое соблюди, мужей, жен, детей спаси, находящихся в рабстве, в пленении, в заточении, в путешествии, в плавании, темницах, алчбе, жажде и наготе всех помилуй. Всех утешь, всех обрадуй, подавай им радость телесную, і душевною. Радість тілесною і душевною. Хто б же то не хотів такого? Помстилися мені, панове комісари, книгою пам'ятничою Міхаловського, написаною одним із тих, що буцімто був Переяславі, і, мовляв, правдиво відтворив весь перебіг тих днів тяжких для киселя і його товариства. Ми не клопоталися тим, щоб перейти у вічність у словах пустих, і сам писар мій генеральний не мав часу, напустів вихвалки перед історією, бо з нею кладав послання до володарів іноземних та універсали до полків, городів і сіл. Тому ж неприєднаному чоловікові чужа неграмотність заважала писати. Тож і вийшло так, що в його книзі пам'ятничій щокроку подибуєш про те, що гетьман, мовляв, у Чорноти. Гетьмана застали за горівкою з товариством. Гетьман приїхав до киселя п'яний з товариством, котре часто його забавляє і обіцяє щастя на війні. Інший напише, що гетьман боявся зазирати у свою душу. Що може бути далі від істини? В душу свою. Зазирав щодня щогодини а тоді в душу народу цілого, і там читав письмена таємні й великі, і ждав, коли обидві душі сі зіллються воєдино. Чи зливалися і коли? Може, в отій невдовимій миті, коли прилетів могутній дух народження нашого під жовтими водами, під Корсунем? Може, коли волею своєю наставляв над шляхтою можновладця короля їхнього? А може, й тоді як підсилав із Переяслава королівських посланців ніж чим. Був гетьман, але одночас простий смертний. То чи ж слід дивуватися, що потребував підтверджень свого становища і своїх намірів не в самих тільки битвах, а й у щоденному побуті? Тому радо скликав усіх своїх наближених на раду і пораду. А там бувало всього. Поставити кожного на своє місце, лишаючись над усіма. Ось мудрість полководця і владаря держави. То тільки в небесах нікому не дозволяється стояти позаду ближнього і дивитись йому в потилицю. Тому іконописці не знають перспективи, окрім зворотної, і на їхніх іконах те, що попереду, завжди дрібніше від заднього. На землі все було інакше, і ніхто, власне, не суперечив усталеності. Кожен приймав це ради піднесенням і що ближче до вершин, то піднесеність вища. А я поставив своїх соратників вищу за родичів, бо ті були коло мене за походженням, а ці прийшли за велінням серця. Мабуть, я часто бував нерозбірливий, бо вимірював цінність своїх помічників самою тільки сумлінністю і показною вірністю. І вони все розуміли, і ніхто з них не пробував возвести мене в святого і пророка але й шкодували слів для вихваляння доблесті моєї, висоти духу, щедрості душі. Не всі вони були щирі, не всім треба було вірити до кінця, як то сказано, в одній руці пальці, та не однакові. Та я впивався їхніми словами у міцним трунком.